18 skirsnis Jogailos ir Vytauto kompromisas, kuriam laiko atitolino didžiąją dinastijos krizę, o skirgaila trakuose toli gražu neužimė tokiaus padėties, kokią turėjo kestutis. Toks buvo išorinis šių audringų įvykių vaizdas, tačiau jis lėpė didelius pokyčius. Dinastinės kriziais tapo dėsningos, o vokiečių ordino įsikišimas palaikant kurią nors pusę įprastiniu reiškiniu. Žemaitienė, paklususi didžiajam kunigaikščiui, o kartu atsisakiusi savo pasižadėjimų kryžiuočiams, išgautų Vytauto ir toliau liko dviprasmiškoje padėtyje. Karas su vokiečių ordinu patyrus tokius sukretimus vėl tęsiasi. Naujoji Gediminaičių karta susidūrė su tomis pačiomis problemomis, tik iš istorijos arenos ji pati pašalino į žymųjį karvedį Kestutį. Romantinė tradicija iš jo kunigaikščio padarė pagonybės puoselėtoje ir krikšto prieimimo kliuvinį, o iš tikrųjų tai buvo nepaprastai racionaliai mastanti asmenybė, sugebėjusi tiksliai išvelgti ir surikiuoti svarbiausius ir antrailius tikslus. Lietuvos valstybingumas jam buvo aukščiausia vertybė, vokiečių ordinas – didžiausia šiai vertybei pavojus. Visa kitais vertino ir derino pagal tai – Kestutis kaip niekas kitas iš jo pirmtakų ir palikuonių sugebėjo žvelgti savo vietą valstybės ir dinastijos hierarchijoje, suprasti, kad esamomis sąlygomis jo kaip submonarcho valdžia kur kas geriau laiduos jam aukštą padėtį negu trapi didžiojo kunigaikščio viršūnė. Jis buvo diarchinės sistemos, tuo kartu neleidusios įsik pasireikšti dinastijos kriziai sielą. Jis keliems dešimtmečiams sulaikė šį krizės akmenį, bet galiausiai tas akmuo jį sutraiškė. 14 amžiaus pabaigoje Lietuvos kaiminystėje vyko svarbus pokyčiai, o Lietuva vis dar nebuvo išsprendusi pagrindinės krikšto ir karo problemus. C. Kreivo sutartis ir jos esmė. Jei rengiant samokslą prieš Kestutį Algirdo našlė Juliona daug prisidėjo susitariant su kryžiuočiais – Tai žlungant Dubysos sutarčiai ordino politika ją kaltino priešiškumu katalikybei. Kestutį pašalinus, aplink Julijoną susibūrė stačiatikio opozicija katalikiškam krikštui. 1382-1383 metų žiemą Jogaila bent dėl akių susitaikė su Kestutį palaikiusi Andriumi, palikdamas jį Polocke. Šiaurės Rusijoje buvo tesiama tradicinė politika – 1383 metais Patrikui Narimantaičiui pavyko gauti naugardiečių Oreško, Keksholmo pilis ir pusę Koporjis. 1384 metais šios pilys buvo pakeistos Rusa ir Ladoga, o Patriko įtaka kiek sumažėjo. Jogailos pusbrolio atsiradimas Naugarde mažino Maskvaus įtaką, bet ir su pastarąja Jogaila siekė susitarti, norėdamas turėti laisvas rankas vakaruose. 1384 metais buvo sudaryta sutartis su Demetrijumi Doniečiu, numatanti Jogailos vedybą su didžiojo Maskvos kunigaikščio dukterimi. Ja lydėjo atskira Julijono sutartis su Demetrijumi, rengiantis tačiatikišką Jogailos krikštą ir didžiojo Maskvos kunigaikščio viršenybės pripažinimą. Ji be abejo buvo Lietuvai visiškai nenaudinga, bet tai pasirodė esas tik dubyso sutarties suerzintos Julijonos ketinimų protokolas. Pats jo gaila tęsė Gedimino politiką, kuriai atsiskleidė naujos galimybės. Santykiai su Lenkija ėmė nusistovėti lietuviams įsitvirtinus Voluinėje, o Lenkams Haličia. 1382 metų pabaigoje Liubartas, pasinaudojęs Liudviko didžiojo mirtimi, nuniokojo nemažą Lenkijos plotą, tuo dar sustiprindama savo padėtį Voluinėje. Liudvikas didysis sūnų nepaliko, todėl Lenkijos diduomenė 1384 m. rudenį pripažinusi įpėdinę jo dukterį Jadvygą, siekė ją naudingai ištekinti. Pretendentų Jadvygos ranką atsirado ne vienas, susidarė net kelios grupuotės. Mažosios Lenkijos didikai pasisakė už Jadvygos vedybas su didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Jogaila užmesgė ryšių su Lenkais dar iki pasudinant į sostą Jadvygą. 1383 m. balandžio 18 dieną jis suteikė Liublino miestiečiams laisvos prekybos privilegiją. Konkrečius Lenkų pasiūlymus Jogaila gavo ne vėliau kaip 1384 m. rudenį, kuomet spalio mėnesį tuo tikslu į Vilnių slaptai atvyko Lenkijos delegacija, o į Krokuvą Jogailos atstovai. Oficialios darybos įvyko 1385 metų sausio mėnesį Krokuvoje. Į Lietuvos delegaciją įėjo krikščiūnys, kunigaikščiai Skirgaila, Jonas Alšėniškis, Borisas Karjotaitis ir Vilniaus seniūnas Hanulas. Iš Krokuvos ji, įskyrus Lietuvon sugrįžusi į Skirgailą, nuvyko į Budą pas Liudviko didžiojo našlę Elžbietą ir gavo jos pritarimą. 1385 m. vasaros pabaigoje į Lietuvą atvyko Elžbietos ir Lenkijos delegatai – kuningas Steponas, Potoko kaštelionas Vladislovas, Liublino seniūnas Vlodekas iš Harbinovicų. Pastarasis buvo lankęsis pas Jogailą jau anksčiau. Krievaus pilyje rūpiučio 14 dieną buvo surašytas susitarimo aktas. Krievaus aktu – Jogaila pasižadėjo prišlieti didžiąją Lietuvos kunigaikštiją prie Lenkijos karalystės, priimti su savo tauta katalikų tikėjimą, atgauti abiejų valstybių prarastą žemės, o Jadvygo sužadėtiniui, Austrijos hercogo Leopoldo sūnui Vilhelmus, sumokėti 200 tūkstančių auksinų netesybų už nutraukiamas jo sužadėtuves. 1386 metų pradžioje Valkoviske Lenkijos atstovai įteikė jo gailai jo pripažinimo Lenkijos karaliumi ir valdovu aktą. Vasario 12 dieną jo gaila su didelę pareidą atvyko į Krokovą, 15 dieną buvo pakreikštytas, 18 dieną sutuoktas su Jedvyga ir kovo 4 dieną vainikuotas Lenkijos karaliumi. Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos ir Lenkijos karalystės sostuose – atsidūrė vienas asmuo. Buvo sudaryta personalinė unija, bet esminė kreivos sutarties klauzulė prišliejimas apibrėžė ne ją, bet Lietuvai nepalankų teisinį santykį. Nei kreivos, nei jokiame kitame akte nebuvo užsiminta apie Jogailos nusišalinimą nuo tėvauninių teisių didžiai Lietuvos kunigaikštijai. Jokia valstybinių santykių praktika ar teisinė užuomina šitų jo teisių nekvestionavo. Atvirkščiai, šios teisės nekarta pasireiškia kaip teisinių sprendimų pagrindas. Šiomis teisėmis jo gailas su nieku nepasidalyjų. Netrukus išriškėjusi abiejų valstybių administravimo rutina didžiąją Lietuvos kunigaištyje traktavo kaip atskirą politinį darinį, o jo gaila kaip realų jaus valdovą. Visą tai rodė, kad kreivos sutartis nepanaikino Lietuvos valstybingumų. Priešlėjimas nereiškia jos vidinio vasaliteto arba prijungimo prie Lenkijus. Tačiau ta pati rutina iš visų Lietuvos valstybės politinės teisės subjektų jo gailai sankcionuojant reikalavo Lenkijos karaliaus ir Lenkijos karalystės karūnos suzereninių teisių pripažinimu. Prišlėjimas reiškia Lenkijos karalystės suzerenitetą didžiai Lietuvos kunigaikštijai arba pastarausios išorinį vasalitetą. Jo gaila personalinę uniją jungdamas abu sostus, kaip didysis Lietuvos kunigaikštis, tapo savo paties, kaip Lenkijos karaliaus, vasalu. Išorinio vasaliteto būklę patyrė daug Europos valstybių. Tiesa, dauguma jų šią būklę anksčiau ir vėliau nusikratė. Lietuva žengė į Europos politinę sistemą, kaip tik patekdama į šitokią būklę. Pats kreivos aktas, tiksliai neapibrėždamas ir nedetalizuodamas vasaliteto prišliejimo santykio, nustatė tik jo esminę išorinę nuostatą, viską palikdamas faktiškam šios nuostatos taikymui. To matyti pageidavo abi susitarenčios pusės, kiekviena iš jų siekdama savo pagrindinio tikslo – jogaila Lenkijos karūnus, Lenkijos karalystės taryba, esminės viršenybės Lietuvai. Esant tokiai padėčiai, viską labiausiai turėjo lemti ne teisiniai, bet realūs abiejų valstybių tarpusavio santykiai – Čia ir glūdėjo didžiausias pavojus Lietuvos valstybei. Sudarant Kreivaus sutartį, Lenkijoje jau intensyviai klaustėsi luomeniais monarchijos struktūra. Greta monarchų jos valstybingumą įkūnijo valstybės tarybos institucija. Jau reiškėsi ir netrukus įgyjo galę dar vieną instituciją – Bajorų Seimas. Centro ir vietų pareigūnai jau buvo įteisinti dignitoriai, o ne valdovo agentai. Visuomenė šalį laikė valstybę, Lenkijos karalystę, o ne monarcho nuosavybę. Monarchą aukščiausių valstybingumo įkūnytojų, o ne savininku. Bajorai jau suvokė save kaip tautą. Lenkija turėjo stiprią bažnyčios organizaciją, įgyjusi atskiros bažnytinės provincijos statusą, o tai buvo labai svarbi viduramžių Europos valstybių struktūros dalis. Lietuva tebe buvo ankstyvoji monarchija. Jos feudalai dar neišaugo į organizuotą bajorų luomą. Didžiojo kunigaikščio taryba dar buvo atsitiktinis agentų sambūris, o ne valstybės institucija. Valdovo agentai nebuvo įteisinti pareigūnai arba dignitoriai. Nebuvo Seimų. Bajorų luomui dar nesusidarius, jų dar nejungė tautos sampratą. Save kaip tautą suvokėti kunigaikščiai ir negausus aukščiausių šalies pareigūnų ratas dauguma krašto gyventojų vadovavusi pusiau etninę, pusiau valdinių savimonę. Nebuvo valstybės savokos, Kryvos akte buvo parašyta apie Lenkijos karalystę ir Lietuvos bei Rusijos žemės. Bažnyčios organizaciją Lietuvoje dar reikėjo kurti, todėl Kryvos sutartį faktiškai sudarė Lenkijos valstybė didysis Lietuvos kunigaikštis. Pastarasis daugiausiai įkūnijo Lietuvos valstybingumą – Dar jį kažkiek įkūnijo aukščiausias Gediminaičių dinastijos ratas, jaunesnieji Jogailos broliai ir Vytautas. Išlošė ir Lenkijos diduomenį ir Gediminaičių viršūnį. Pirmosios veiklai atsivėrė Lietuvos, antrosios Lenkijos erdvė. O šios veiklos nebuvo ta pačios. Lenkiškoji buvo valstybinė, lietuviškoji dinastinė. Esant vienam bendram valdovui, atriboti erdves turėjo valstybių institucijos, bet Lietuvoje be valdovų tokių institucijų nebuvo. Gediminaičiams, pavyzdžiui, jo gailos broliui Vyguntui Aleksandrui buvo dalyjamos kunigaikštijos Lenkijoje, o Lenkų pareigūnai su valdovo įgaliojimais buvo siunčiami Lietuvon. Lietuvių kariuomenė talkino Lenkams, o Lenkų – Lietuviams – Bet pirmųjų atveju talkininkus kontroliavo vietoje esančios Lenkijos valstybės institucijos, antrųjų atveju tai galėjo atlikti tik bendrasis valdovas. O į Krokuvoje supo Lenkijos valstybės taryba ir kiti dignitoriai. Lenkų pareigūnų veiklą išplėtusi Lietuvos erdvę, o lietuvių į Lenkijos, pirmieji veikė organizuotai per institucijas, antrieji pavieniui – Praktiškai tai lėmė lietuvių pareigūnų įtraukimą į Lenkijos valstybės institucijas ir trukdė atsirasti tokioms institucijoms Lietuvoje. Kitaip sakant, Lietuva darėsi provincija. Visa ši praktika atsispindėjo Lenkijos karaliaus raštinės, ėmusios aptarnauti ir Lietuvos reikalus veikloje. Lietuvos valdovo raštinė dar nesusikūrė, iki šiol būdavo tik pasitelkiami pavieniai raštininkai tvarkyti vienam ar kitam reikalui jei net ir nebūtų išorinio Lenkijos suzerenitetų. Visa tokia abiejų valstybių sąveika vis tiek atrofuotų Lietuvos valstybingumą, bet dabar šią atrofiją dar aštrino ir suzereninės Lenkijos atstovų pretenzijos. Jo gaila mėgino būti abiejose valstybėse, bet pagrindinė jo rezidavimo vieta vis tiek tapo Lenkija. Lenkijoje jo gaila buvo ne tik karalius, bet ir pripažintas Europos monarchas, o Lietuvoje jis Europai buvo dar niekas. Beje, pavojus Lietuvos valstybingumui reiškėsi ir per savąjį valdovą. Niekas Lietuvos neužkariavo, bet tarnyba savam valdovui darėsi tarnyba svetimai šaliai, o lietuviai savo šalyje antros rūšie žmonėmis. Tokią padėtį dėsningai lėmė Lietuvos pagonybė ir atsilikimas. Jau Gedimino patarėjai nurodė, kad kelias į Europą ir pažangą eina per svetimos hegemonijos pripažinimą – Tokį kelią nuėjo visos rytinės vidurio Europos dalies šalys. Esant vien savam valdovui, net ir tokiomis sąlygomis nebūtų pažeista savojo valstybingumo raida. Unija su Lenkija Lietuvos valdovą išgelbėjo iš tokiaus padėties. Jogaila tapo vidurio Europos dinastų greta Čekijos ir Vengrijos karalių – Gediminaičiai garbingai išėjo į Europos areną, bet tai buvo padaryta savo tautos valstybingumo sąskaita. Kreivos sutartis sukūrė naują vidurio ir šiaurės Europos dinastinį centrą Lenkijoje. Tai buvo dėsningas regiono raidos reiškinys. Netrukus 1397 metais Kalmaro unija dar vieną tokį centrą sukūrė Danijoje. Iki Liudviko didžiojo mirties ir net po jūs Pati Lenkija buvo hegemoninės Vengrijos šešėlyje. Dabar į tokį šešėlį pateko Lietuva. Jos atsilikimas ir lietuvių tautos negausumas savo valstybėje sudarė gyventojų mažumą, darė slaviškosios Lenkijos hegemoniją Lietuvą ypač pavojingą. Laikinai sustabdyta dinastinė krizė ir vokiečių ordino persvara įgavo naują krizinę išraišką aiškiai ir nedviprasmiškai prasidėjus didžiosios Lietuvos kunigaikštijos provincialėjimo procesui. D. Jogailos krikšto akcija Jogailos krikštas oficialiai reiškia tautos ir valstybės krikštą. Nuo šiol Jogaila gavęs Vladislovo vardą pagal savo krikšto tėvą kunigaištį Vladislovą Opolietį buvo laikomas krikščionių valdovu. Kartu su Jogaila krikštą prieimė jo pagonys broliai Karigaila Kazimiras, Vyguntas Aleksandras, Švitrigaila Boleslovas. Stačiatikiu virtęs Vytautas, jo gaila privertė į tai padaryti, Vytautui grįžus į Lietuvą, pasinaudojo šią progą ir atnaujino katalikybės išpažinimą Aleksandro vardu. Šitaip Krokuvoje buvo pakrikštyta dinastija. Politiškai tai buvo pagrindinis aktas, toliau tokiu atveju būdavo steigiamos vyskupijos ir parapijos, palaipsniui krikštien žmonės vietose. Krikšto procesas užsitęsdavo ilgai. Tokia darbų seka laukė ir jo gailus, bet jam dar reikėjo atsižvelgti į krikščionišką Lietuvos apsuptį ir į nirtingą kryžiuočių propagandą, menkinančią Lietuvos krikštą. Todėl jis turėjo kur kas greičiau, plačiau ir įtikiname organizuoti krašto pakrikštymo akciją. Tuo tikslu, jo gaila 1387 metų pradžioje atvyko į Lietuvą. Lenkijos bažnyčia mažai vykdė misijas ir tokiai akcijai nebuvo pasiruošusi – aukštėjos dignitoriai liko nuo šalyje. Jogaila pats atliko didžiulį organizacinį darbą, pasitelkdamas tam reikalingų žmonės. Įjungus Lietuvos administracinį mechanizmą, tijūnai atvykstantiems dvasininkams surinkdavo žmonės, kampanija praėjo sėkmingai. Krikštą prieimė bajorai, o administracinių centrų pilies ir kiemų apylinkėse buvo pakrikštyti valstiečiai. Tokią didelę vienalaikę kampaniją vėluojantį Lietuva įsiskyrė iš anksčiau apsikrikštijusių savo regiono šalių – Jos darė tai tuo met, kai valstybė dar nepajėgė tokios kampanijos įvykdyti. Administracijos kontroliai valstiečių bendruomenėms leido nesunkiai steigti pirmasias parapijas, bet šiam darbui reikėjo išteklių ir todėl jis negalėjo plačiai ir greitai vykti. Vis dėlto jau 1387 metais buvo pastatyta mūrinė katedra Vilniuje. Pirmosios parapijos buvo įsteigtos Ukmergėje, maišė galoje, lydoje, nemenčinėje, medininkuose prie Vilniaus, kreivoje, hainoje, obolcuose. Tai buvo Vilniaus ir Vitepsko kunigaikštijų vietovės priklausiusios pačiam jo gailai. Priklausiusi skirgailai trakų kunigaikštyje, į šią pradinę kampaniją dar nepateko. Pažymėtina, kad sukurdamas neišvengiamai reto parapijų tinklo pradmenis – Jogaila ypatinga dėmesį skyrė lietuvių žemėms esančioms arčiau rusiškojo paribio medininkai, kreiva, lyda, ar net etninėms lietuvių saloms, haina, obolcai. Tuo samoningai buvo užkėtamas kelias jau kažkiek pradėjusiai plistis tačia tikybei, pavyzdžiui, ją buvo prieimęs Alšėnų kunigaikštis Jonas Algimantaitis. Statomos parapijų bažnyčios gavo fundacinės privilegijas, patvirtinančias joms skirtą žemės ir valstiečių su jų prievolėmis. Numatomam Vilniaus vyskupui Jogaila 1387 m. vasario 17 dieną išleido privilegiją suteikdamas plotą su keliais namais Vilniuje, Tauragnų pilį su Valščiumi, Labanoru, Molėtų kaimus, Dambravos, Verkių, Bokšto Valščiukus, tai yra vyskupas gavo nedidelę kunigaikštyje vyskupo ir parapijų žemės buvo atleistos nuo visų prievolių, duoklių ir mokesčių. Šiais aktais recepcijos keliu buvo suformuota privilegijuota važinytiniai žemėvalda, taip pat ir didžiojo kunigaikščio patronatas steigiamoms bažnyčioms. Patronas parinkdavo į šias vietas kandidatus. Lietuvoje nebuvo įvesta visuotiniai bažnyčiai mokama dešimtiniai, nes iš karto buvo suteikiama žemėvalda. valda. Tačiau paskirais atvejais vėliau dešimtinė buvo praktikuojama po poros metų 1389 metų sausio 10 dienos privilegija, jogaila bažnyčias papildomai aprūpino metinę šešių sidabro ilgųjų duoklę ir dešimtinę iš kai kurių kaimų. Gražiai suderindamas išmankštinto administracinio aparato ir iš Lenkijos atsivežtų nelabai gausaus eilinių kunigų ir vienuolių būrio darbą, Jogaila efektyviai įdėgė katalikybę svarbiausiuose krašto punktuose. Istorinė tradicija perteikta kartos gyvenusios jam mirštant priskiria Jogailos maldos tėvę mūsų išvertimą į lietuvių kalbą iš lenkų kalbos. Šį pasakymą reikėtų vertinti tik kaip pasirūpinimą ją išversti, bet ir tai rodo Jogailos rūpinimas įtikėjimo pradmenų skleidimu. Du aktai nubrėžė katalikų tikėjimo kaip valstybinės religijos statusą. 1387 m. vasario 17 dienos privilegija patvirtino bajūrams katalikams jų valdomą žemę tėvaunijų teisėmis. 1387 metais vasario 22 dieną privilegija uždraudė katalikams tuoktis su stačiatikiais, o mišriuose šeimuose pastariesiems įsakė priimti katalikybę. Apie pagonių tikėjimą nebuvo ir kalbos, jie turėjo tapti katalikais. Taip atsirado Europos viduramžių valstybėms būdingas tikėjimo imperatyvas, o stačiatikiai negavo luominių privilegijų. Jogaila peržengė slengsti, ties kurio suklupo Ketiminas ir kurio niekaip nesiryžo peržengti Algirdas. Lenkų ir čekų dvasininkų lietuviai nelaikė vokiečių tikėjimų nešėjais. Jie šnekėjo panašiai pažįstamų rusų, kurie buvo tokie pat savojo valdovų valdiniai kalba. Bajūrai ir tijūnai klusniai sekė didžiuoju kunigaikščių, liaudis tijūnais. Jogaila apkrikštijo Lietuvą kaip jaus didysis kunigaikštis, pasikvietęs į talką eilinius Lenkų dvasininkus ir jiems vadovaudamas. Lenkų vyskupai ir prelatai šios kampanijos nevykdė, taigi ne Lenkija Lietuvą apkrikštijo, o pati Lietuva apsikrikštijo. Tačiau naujosios krikščioniškos valstybės kultūros lygis ir kultūriniai ryšiai buvo tokie, kad ji pati net negalėjo apie šį įvykį pranešti popiežiui bei krikščionių valdovams. Ir čia jo gaila veikė jau ne kaip Lenkijos karalius, per Lenkijos institucijas. Tuo metu suskilusioje vakarų bažnyčioje Lenkija pripažino Romoje reziduojančius popiežius – Nors šaltiniai vienas kitam prieštarauja, yra aišku, kad Jogaila, veikiausiai kerštaujančioje už Jadvygą Austrijoje įkalinus pirmąjį pasiuntinį Mikalojų Trambą, pas popiežių Urboną VI 1387 metais ir 1388 metų pradžioje siuntė ne vieną žygūną, tai galėjo būti Poznanės vyskupas Dobrogostas ir dekretų daktaras Svetoslavas. 1388 m. balandžio 17 dienos bule Jogailai Urbonas VI pripažino Lietuvos krikštą. Jogailą pasveikino Prancūzijos karalius Karolis VI, bet visi šie sveikinimai buvo rašomi Lenkijos karaliaus vardu. Didžiosios Lietuvos kunigaikštijo žingsnis liko užgoštas jos siuzereniais. Vokiečių ordinas Lietuvos krikšto nepripažino. Kryžiuočių propaganda skelbė ją esant parodomą ir tariamą Apie žemaičių krikštą nebuvo ir kalbos, tačiau svarbiausias žingsnis buvo žengtas ir jį sankcionavo katalikų bažnyčios galva. Galutinai Urbonas VI pripažino Lietuvą katalikų šalimi 1389 m. balandžio 19 dienos bulle. 1388 metais Dobrogostas išventino Vilniaus vyskupų Lenkų pranciškoną, nominuotą Sereto, Moldavijoje vyskupą Andrių buvo įsteigta Vilniaus katedros kapitula. Vilniaus vyskupija liko tiesiogiai pavaldi popiežiui. Maždaug per metus laiko Lietuvoje buvo įvestas katalikų tikėjimas, sukurta bei materialiai aprūpinta funkcionuojanti bažnyčios organizacija. Oficialiai didžioji Lietuvos kunigaikštyje tapo krikščioniška šalimi. Konfesinis atotrūkis nuo Europos buvo pašalintas.